Mexic urbo mal permessas unu foi usa plastajoin. Unu el la plei grandai cef urbegoi de la mondo annonsis la batalon contrau plastai rubajoi. Plastai sacetoi, iam de unu iaro, estas mal Nun pluai forgetai productoi estas trafitai. En Mexic urbo, ecte la unua de januaro, validas mal permesso pri unu foi usai plastagioi. De tiam certai plastai obiectoi, kiui estas destinitai por nur unu uso, ne plu estu vendatai. Tiel, la registaro de la Mexica cef urbo volas reducti la consumon cae la almercatigon de biologie ne mal composteblai obiectoi. La mal permesso amplexas exemple forcoin, tranciloin, culeroin, cirliloin, teleroin, cae suciloin el plastagioi. Same tio concernas cafo capsuletoin, vato stangetoin, balonetoin, trincuioin, cae iliaen covriloin, pelvoin por nutrajoi, ciui consistas tute au parte el plastai materialoi, cae estas destinitai por esti forgetatai post unufoia uso, excepte de tiui, ciui estas composteblai. La autoritatoi volas unue milde controli la plenumon de la legiai prescriboi, Tial, dum la unuai monatoi, ne esto sancioi contrau petantoi. Anstataue la autoritatoi provos informi la civitanoin. La consumantoi shanju sia incutimoin directe al pli dauripova vivo stilo. Lau calculoi de la organizo Verda Pazzo, En Mexico estas produktata ciu jare pli ol sep milionoi datunoi da plastajoi. Prescau la duono el ili estas pacaj materialoi. Cai quancam multo el tio estas reciclebla, fin fine, gine estas devige reciclata. Dum la pacinta iaroi, la organizo postulis ripete strictain legioin je nazia nivelo, ciui malpermesas la uson de forgetai plastagioi, char ili havas gravain efficoin alla ecologiai sistemoi cae alla diversezzo de spezioi. Lau indicoi de diversai organisoi en Mexico, ciu familio forgetas en jaro average 650 plastain sacchetoin. Cies uso d'auro estas taxata al decquin minutoi. Dum la natura medio, besonas, por ilia mal compostado, almenau centiaroin. En la patalo contra la inundo, de plastai rubajoi, Mexic urbo havas modelan function, eble et trans la limoin de la lando char la cef urbego estas cun dudectu milionoi da loggiantoi, en cae circau la urbo, la plei loggiata urba regiono de Norda Americo.